Janchis kah kapitulo. Kasada warmiwan rikchanachiymanta. Wawji panillaykuna. Hamkunaha allintam kamachikuykunamanta yachankichik. Yachasqaykichikman hinaha, kamachikuy kuna kamachikuykunataha kasukun. Ukasada warmipas, husan kawsaptinqa leypa kamachikuyninkunaman hinam, paitam mana sajinmanchu. Husan wañukuptinmi ichaqa, Chaylaitaqa manaña kasunanchu. Pusan kawsachkaptinraq, ukrunawan tupakuruspaqa, uchallikuchkanmi. Husan wañukuptinmi ichaqa, chay kasada kasqan leymanta libreña rikuriron. Pukwan yapakuspapas manañam huchallikunchu. Chaynama wawqipanillaykuna. Cristupa cuerpumpi wañusqa hinaña kachkaspaqa, leytaqa manañam kasunanchikchu. Hukpa makinmanñam pasarunchik, Dios pa causa richishan Cristo paña kananchikpah, pa Dios liatanya llataña servinanchikpah. Runapa munas hayangman hina kausaspahan, kamachikuykunata yachaspa muhuchalikuyta aswangraj munarhanchik, chaynapim wañuillapah karhanchik. Kunanmi ichaha, libriña kachkanchik, munaychakuah ninchik kamachikuykunamanta wañusqa hinaña kaspanchik. Musuqña mi Dios ta servisun, chuya espiritu espirituman hina, manam ñawpa qillqasqa kamachikuykunaman hinañachu munaychakuaqninchik huchamanta hinaptinqa imani suntaq huchachum leyqa manapunim liymana kaptinqa manachay yachaymanchu karqa imam huchallikuy Manachaya manachay yachaymanchu karqa runapa imanpas munapayayqa hucha kasqanta ama munapayankichu nispa liymana niptinqa Uyallikuymi, kamachikuykuna kasqanrayku millay munapayaykunata sunquypi hatarirachin. Kamachikuykuna manakaptinqa, uchaqa wañusqa hinam karqa. Ñawpaqtaqa kawsarqani, manam liyman hinachu. Kamachikuykuna rikureramuptinmi ichaga, ucha kawsarirurqa. Chaymi uchayuq kasqayta yachakuruspay, wañunaypaqña kasqayta yacharqani. Chaynama, alin kawsanaypaq pusawaqni kamachikuyqa wañuyman pusawasqanta musyakuruni. Uchalikuymi kamachikuy kasqanrayku engañawarqa, inaspam wañuyman apawarqa. Chaywanpas leyqa, Diospajusqan kaspam allimpuni. Sapa kamachikuyqa Diosmanta kasqanraykum allimpuni kasukunanchikpaq. Hinaptinqa, chayna allin kamachikuychum wañuyman aparuan, manapunim. Uchalikuymi chay allin kajwanraj wañuymanqa aparuan, hinaptinmi imam huchakasqanta yacharuni. Chaynapim kamachikuykunaqa, yachachiwanchik huchalikuyqa llumpay mana allin kasqanta. kamachikuy hinam kamachikuykunaqa manta. Ñuqamichaqa runalla kaspay, liurunakuna hina huchapa munaychakusqan kani. Kikipuni mana entiendikunichu. Imacha kay pasawampas. Imapas allin kaqtam rurayta munani, ichaqa mana matinicho. Chinezhai manaora e monas chaitara mire. Manamonaas chaita rorapaiimi nini. Kamatchiko ik konaga a mi, nispai. Chaga manaam ñooghañacho, mana alltahar doe, A zuan ga ñoggapi ka pas, mana mate nicho, Chaimi a chae alleng rora hasson goipi mana kasxta. aswanqa manamunachkas paypas mana allinllatam rurani. Chaynaqa mana munasqayta ruraspayqa manam ñuqachu rurani, aswanqa ñuqapi kaq hucham rurachiwan. Chaynaqa allin rurayta munaptiypas mana allinllaman ñuqapi kachkan. Diospa leyninmantam kusikuni sunquymantapuni. Ichaqa musyakunitaqmi allin munasqaypa kontrampi imapas peleasqanta. Ari, chayqa prisu charuaspam uchaman pusawakniymi. Imapiñataq rikukuni, kay wañuyman apaqni aychamantaqa pitaq libraykuwanja, Dioslllanchikmi Señor ninchik Jesucristuwan libraykuwan. Payman ya gracias kachun, kikillaymantaqa kaynam kani. Diospa kamachikuyninkunatam kasukuyta munani, ichaqa runa kaspaymi uchata servini.